Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mi smo stali prošli put kod tačke šubhi, šubhe onih koji dozvoljavaju i badit kod kaburova, je li tako ili nije? Znači, pratite li o čemu govorimo? Mi ne govorimo o onima koji dozvoljavaju obožavanje kaburova, znači to nema šta, to nije šuba, to je zabluda. Ali ovdje govorimo o onima koji dozvoljavaju obožavati Allaha kod kaburova. I rekli smo da to nije širk, nego to je šta? To je samo haram. mi smo kod četvrtog poglavlja ove naše knjige, upozorenje klanjaču, a to su šubhe i odgovori na njih. Prvnije smo napisali da hmm. da vladar treba da sruši mjesta na kojima se čini ta Dobro, to smo rekli za vladar, to, to je Bukajem spomenuo. Ja, to smo zadnji. Hmm četvrti, četvrti, ja mislim da smo stali kod šubhi, rekao smo da ćemo šubhe raditi. Njihove šubhe mogu se ograničiti na šest. Znači, kad kažemo šubhe, učenjaci dokaze onih koji dokazuju neistinu, nazivaju kako, ne nazivaju dokazima, nego šta? Šubhama. Znači šta je u principu šubha? Šubha je dokaz onih koji dokazuju neistinu nečim. Pa tako da možeš reći recimo imati šest šubhi ili u zagradi šest dokaza, nije uopšte sporno. Prvi dokaz je ajeti sure Kehf pod brojem 21. Znači ajeti sure Kehf koji malo šano kaže قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا i oni koji su imali vlast, nadmoć rekoše mi ćemo na tom mjestu izgraditi džamiju, mešćid ili bogomolju kako ovaj ajed dokazuje da je dozvoljeno to izgradnja kaburova i da je dozvoljeno obavljati i badete, kažu oni, u tefsiru je rečeno da su to bili kršćani. I iz ajeta se vidi da je to bilo dozvoljeno u njihovom šerijetu. A poznato je fiksko pravilo da je šerijat, znači šerijat onih koji su bili prije nas sljedbenika knjige, šerijatinama, znači važi i za nas. To je prvi kao dokaz i prva kao šuba. Ulema na prvi njihov, prvi njihov dokaz odgovorila je sa tri odgovora. Prvi odgovor je da to što su rekli da je šerijat onih prije nas, šerijatinama, mišljenje koje je, slabo u sulonfiku. Mišljenje koje kaže da je naš šerijat dovoljen nama, je ispravniji i da nema hajra, a da nije u našem šarijetu spomenuto. Kontate to. Znači, automatski šta otpada je to što su oni dokazali tim. Drugo, znači, to je prvi odgovor. Je u redu, je to jasno se? Znači, odmah otpada to. Drugi odgovor kažu, dobro, recimo da je ispravno mišljenje da je šarijat onih prije nas šarijatinama. Znači to sad pod pretpostavkom. Kažu, ali to je po konsensusu u Leme uslovljeno jednim uslovom. Da u našem šerijatu nema nečega što se kosi s tim. Znači kad po, čak i po onima koji kažu da je šerijat oni prije naš šerijat nama oni uslovljavaju da u našem šerijatu nema neš, nečega što govori o tome Kontajte to. Naročito nečega što se kosi s tim. A mi smo vidjeli preko desetak hadisa koji se kose s tom praksom. Koji je proklonio one koji to rade. Znači, je li to u redu? Čak i po tom mišljenju, znači, kod nas to nema. Znači, i po tom mišljenju da kažemo šarijat prije nas, šarijat je i nama. U redu, slažemo se, nema veze ali to je uslovljeno po konsenzusu Leme ako, da nema u našem širijetu nešto što se kosi s tim. U ovom slučaju mi smo našli preko 20 i više hadisa koji kose se s tom praksom. Prema tome ne može se to uzeti kao argument. I treći odgovor što je naj, po meni najovako važniji, ova dva su dovoljne da čovjek jednostavno tu šupu odbaci. Ali treći odgovor je onaj odgovor koji pobija njihovu tvrdnju iz korijena. A to je da Ulema kaže, prvo, ajet apsolutno ne ukazuje na dozvolu izgradnje meščida, čak ni u njihovom šerijetu. Znači, ni iz daleka, ni izbliza ne ukazuje da je to u njihovom šerijetu bilo dozvoljeno. Zašto? Prvo, zato što se u početku ajeta kaže وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ i rekoše oni koji su nadvladali u toj raspravi, koji su imali moć, koji su imali snagu. Nije rečeno u ajetu, rekoše, rekla je ulema. Nije rečeno u ajetu, rekli su pobožnjaci. Nego je rečeno oni koji imaju nadmoć vlast. Koji su to? To su vladari. A njihov postupak a nije uopšte dokaze ispravnosti. Naprotiv, kad se kaže oni koji imaju vlast, oni sprovode šta oni hoće, a ne je ispravno. Znači, moglo bi se reći da ukazuje naprotiv nas postupak suprotan šerijatu. Jer gdje nema uleme, tu nema hajra. Kontate to. Drugo, ajet govori o stanju kako je bilo, ne govori ni o potvrdi ni o potvrdi tog postupka izgradnje tog mešćida tu, niti govori o, o negaciji. Znači, I šaretom, pošto, je to, pošto su oni koji imaju nadmoć vlast, ukazano je da je to silom urađeno. A drugo, ne ukazuje na ispravnost toga zato što govori ono što je bilo. Kontate to. A govor onoga što je bilo u neutralnom kontekstu uopšte ne ukazuje na dozvolu na zabranu. Na kraj krajeva. U najmanju ruku, ako, ako nećemo reći, eto ukazuje da je to suprotno šarijetu, reći ćemo ajet je neutralan ne ukazuje ni na jedno ni na drugo. E, na osnovu toga Ulema je i protumačila u tefsiru ajd. Pa recimo imam taberi. Znate ko imam taberi? Imam taberi prenio je dva mišljenja u tumačenju ovog ajeta. Ko su ti koji su izgradili tu džamiju, koju mešći? Znači, prenio je dva mišljenja od Ashaba i Ulema. Prvo mišljenje da su to uradili muslimani znači u tadašnje vrijeme sljedbenici Isa alaihissalam a drugo mišljenje je da su to uradili mušrici iz tog naroda koji su činili širk znači ako su to uradili mušrici u redu znači nije postupak ako su uradili muslimani dobro recimo da je to pretpostavka bila da su to uradili muslimani Da li je to taj njihov postupak bio pohvalan ili ne? Rekli smo da ajet šta ne ukazuje na to. Ali zato naš hadis ili naši hadisi ukazuje da su oni to uradili bespravno, nasilo i pokuđeno. A to je hadis neka Allah prokune i jevreje i kršćane. Znači, zar bi poslanih sallallahu ve selleme prokleo nekoga iz prijašnjih naroda, a da to nije zaslužio? Znači, hadis je jasan, neka prokune jevrije i kršćane ili prokleo je, znači obavještava nas da je Allah prokleo je zato što su i radili džamije na kaburovima svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi. Ovdje su bili dobri ljudi u stanovnici Pećine. I oni su na tom mjestu izgradili džamiju. Znači, i poslanik nas je obavijestio da je Allah zbog toga prokleo. Pa zar to može biti onda pohvalno djelo? Kontajte li to? Znači, to bi bio ukratko odgovor na prvu Mislim da su odgovori prilično objedljivi i prilično su jasni. Druga šubha. Druga šubha im je poslaniko kabor u, njegovo, kabor njegovoj džami. Kako to, ta činjenica može biti dokaz za nije da je dozvoljeno i badete vršiti kod kaborova? Kažu da nije bilo dozvoljeno, zar bi poslanika ukopali u džami? Kontakte to. Znači, činjenica da je poslanik ukopan u džami, dokaz je čega? Dokaz je da je to dozvoljeno. A mi se moramo povoditi za poslanikom sa osam. Kakav je odgovor na ovu šubhu? Sljedeći. Kažu učenjaci prvo i prvo. Poslanik nije ukopan u džami. Poslanik je ukopan u svojoj kući koja tada nije bila u sklopu džamije. Znači, je li to jasno? Nije poslanik se ukupan u džami. Poslanik je ukupan u svojoj kući. A džamija je bila pored njegove kući. I ovo treba znati. U vrijeme ashaba i učenih tabina nije džamija proširivana na stranu poslanikove kući. Omer je širio džamiju i nije htio ubacivati kabor u džamiju, nego je širio na druge strane. A taj dio gdje je kuća i poslanikov kabor nije htio ubacivati u džamiju. I ashabi su na kraj krajeva poslanika i ukopali u kući da ne bi ko izgradio kakvu bogomolju, a kamoli da oni to ostavljaju. Međutim, kada su ashabi izumrli, 88. hijdžarske godine, Velid, El Velid ibn Abdul Melik naredio je da se poslanikova tadašnja džamija sruši, potom da se prošire temelji i da se dotad sve poslanikove kuće, znači i sobe njegovih žena, bile vidljive uz džamijski zid. E tada je on 88. iđeske godine znači naredio da se džamija u potpunosti sruši, napravi se novi širi temelji i da se <clears throat> sobe poslanikovi supruga ubaci, sruše i stavi u sklop džamije. Znači da se proširi na sve strane. I tako tim postupkom je išina soba u kojoj je poslanikov kabur našla se u sklopu što džamije. I kako kao što navodi u istoriji Ibn Đerira i istoriji Ibn Kesira, te godine ili u to vrijeme, jer godina čak, kako kažu, nije baš ono potvrđena po, po, po načinu muhadisa, po, po njihovim nekakvim metodama, tim senedom, ali spominje se ta 88. godina, znači oko toga je bilo. U to vrijeme poznato je u u istorijskim dijelima da ni jedan ashab nije bio u Medini. Neki tvrde da je bilo u to vremenu u vreme ashaba i slično, međutim, ni jedan hadijski, istorijski izvor ne potvrđuje boravak ashaba, iako su u to vrijeme bili malobrojni i to mlađi ashabi, svi stariji ashabi, nosioci islama su šta već preselili bili. Znači, oni mlađi ashabi, kao što je Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Znači oni su to ali je potvrđeno, odnosno time što nije utvrđeno da apsolutno i jedan od njih bio je u Medini. Znači nije utvrđeno da je bio u Medini e, bez obzira što spominju neki. Zato nam <clears throat> Muhammed ibn Abdul Hadi poznati Hafiz Hadisa kaže nam u svom dijelu Asarimul Munki na 136. strani, a Išina soba ušla je u sklop džamije dok kad je halifa bio Al-Walid ibn Abdul Melik. I to se dogodilo nakon smrti većine ashaba koji su bili u Medini, a posljednji koji je umro bio je Džabir ibn Abdullah. Umro je 78. hijdžeske godine. A mi smo rekli da je džamija izgrađena znači deset godina nakon njegove smrti. A on je posljednji koji umru u Medini. Znači kad se je to desilo? Nakon znači smrti Asaba tako da taj postupak ne može biti prije svega nikakav šerijatski dokaz. Kontate to. Čak ni postupak ashaba nije šedjanski dokaz po ispravnom mišljenju, nego kod uleme to se uzima kao ako nema neke fetve ili nema hadisa, nema ajta, onda se fetva ashaba uzima prečaj da se uzme fetva ashaba nego fetva drugih. Međutim, o ovom pitanju čak ni toga nema, prema tome ne može se to uzeti ni za kakav šerijatski. Zbog toga, kažu učenjaci, i bilo je u to vrijeme uleme koja se je bunila protiv tog postupka, i koja je rekla da to nije dozvoljno raditi. Znači, nije to prošlo onako glatko da je to bio konsenzus, pa su sad svi se složili. Znači, Ulema je ustala, rekla da to nije, ali nažalost, halife su uradile što su uradile, oni su imali moć i vlast, i tako dalje. Znači, nema nikakve sumnje da su oni reagovali. Jedan od e, možda najpoznatiji u to vrijeme koji je bio u Medini, Seidim ili Musejeb, koji, se, koji je po mnogima jedan od naj učenih, najvećih tabijina. Znači, bio je od onih koji su reagovali na taj postupak. Međutim, iako je to urađeno što je urađeno, kažu učenjaci, među njima imam nevevi u muslimovom komentaru, pokušaj je bio da se poslanikov kabor izoluje tako da ne bude dio džamije. Znači, šta, su, šta, šta, je bio, šta, šta je bio cilj? Znači, cilj je bio, znači, u redu, kabur, kabur je unešen u džamiju. Ali hajmo ga pokušati nekako dijelom džamije koji neće biti sastavni dio na kome se klanja. Recimo isto kad uđete u, u džamiju, pa imate abdestanu. I znači da to je odvojeno, možete to, to uklanjati se, nije to dio džamije. Nego se uđe tamo i zato su napravili kao nekakvu znači zgradu koja je sastavljena ili dio sobu koja je sastavljena sa vanjskim zidom tako da je to kao taj dio. To nije, kažemo, znači nije ispravno to što je urađeno kao što smo vidjeli Ulema je u to vrijeme reagovala, reagovala i nakon toga i bila je čak ideja u vrijeme uh, prije jedno možda 50 godina bila je čak ide inicijativa da su neki muhandisi e, kod saudijske vlade reagovali da pokušaju napraviti neko rješenje da se to e, izbaci poslanikova soba jednostavno džamija da do sobe, da se vrati zid taj gdje je bila soba do toga da, da, da poslanikov kabor bude vani a tamo da se širi na drugu stranu međutim to nije nije usvojeno i bilo je što je Allah odredio, tako da bude. Hmm. Je li to u redu? Znači, je li odgovor na ovu drugu šupu jesen? Znači, prvo, to što oni kažu, posla, poslanik je ukupan u džami, nije tačno. Poslanik nije ukupan u džami, poslanik je ukupan u svojoj kući van džamije. I nije u pravcu kibli uopšte. Drugo, U vrijeme Asaba vidjeli smo da nijedan Asab nije bio živ. U njihovo vrijeme Mešid je širen, u vrijeme Osmana je džamija širena, u vrijeme Omera je džamija širena. Niko od njih nije ubacio sobu u okvire džamije. Svi su širili na druge strane, što znači da su oni to smatrali zabranjenim. E, drugo, znači, kad se dogodilo to što se dogodilo 88. godine, vidjeli smo da je zadnji Asab umro 78. 10 godina prije tog postupka, nek bude manje ili više, nije bitno, uglavnom, Eh, umro je, um, umro je posljednji esa prije tog postupka u Medini a, eh, Ulema je reagovala međutim nije poslušana i pored toga djelimično je poslušana tako da se taj dio ogradio skroz i prema njemu se ne može klanjati i dan danas kad dođe tamo stoji policija, policija koja ne da klanjati prema kaboru znači rastjeruje klanjače koji bi se okretali eventualno prema kaboru sufije ili šije ili te ostale koji dolazi tamo i rastjeruje ljude da se ne mogu okretati tu i dolačiniti dove i tako dalje. Treća šubha. Kažu da je poslanik se nam klanio u džami u mjestu Al-Hajf. U jedno mjesto Al-Hajf gdje se prolazi prilikom obreda hađa i poslanik se nam je klanio u toj džami, u tom mešćidu a postoji predaja da je u toj džamiji zakopano 70 poslanika. Odnosno vjerovjesnika. Znači u toj džami El Hajf. Hajf. Znači o čemu se radi? U toj džami zakopano je 70 vjerovjesnika. Poslije selim kada je bio na hađu, klanio je u toj džami. Pa šta je problem onda da mi klanjamo? Kažemo problem je u sljedećem. Prvo, kažu učenjaci, nema sumnje u potvrđenim rivajetima da je poslaselem klanio namaz u toj džami. Ali, da je u njoj ukopano 70 vjerovjesnika, to nije tačno. A kažemo da nije tačno iz dva razloga. Prvo, hadis koji govori o tome apsolutno nije vjerodostojen. A naj, je veći dokaz da nije vjerodostojan je to što nije spomenut taj hadis ni u jednoj zbirci koja i ole nešto znači kod muslimana. Niti se prenosi od bilo koga od uleme da je rekao da je taj hadis vjerodostojan ili dobar. Čak ni usmeno, ni pismeno. Zain, on govori sad ovdje, naime, kako to hadis nije slab, koga je spomenuo, pa spominje recimo Tabaranija, u tom dijelu zašto je hadis slab i tako dalje pa između ostalo kaže da je sujuti za, za hadis rekao da je slab iako je sujuti sufija u akajdu i badetu i kaže nam ovdje šejih da ispravna verzija ovog hadisa glasi klanjalo je u njemu 70 vjerovjesnika a ne ukopano u A razlog tome, kaže on, je greška neznalica koji su koristili hadijske zbirke ili zlonamjerno upotrebljena <clears throat> zato što pri u arapskom jeziku nije bilo tačaka ni, ni ovih reketa bilo šta znači nije bilo ni tačaka ništa a te riječi su ide, iste znači veoma slične slovima tako da je došlo do te zabune. I to je poznat rivajat, prenesen, znači kao klanjalo u njemu 70 revijesnika, a ne ukopano je u njemu 70 revijesnika. Nije najstarija. Kava je bila prije, ali u toj džami baš hajf. Kuba? Nije ona najstarija, ona je u Medini najstarija. To je u Medine najstarija, ali ovo je vamo inače govori se o svemu. Je u redu za ovu šubu? Hmm. Četvrta šubha, da završimo ove šube na brzinu pa idemo. Četvrta šubha, kažu u nekim knjigama je preneseno da je Ismailov kabur u neizgrađenom dijelu Kabe. Znači, Kad kažu da je Ismail ukopan na izgrađenom dijelu Kabe, mi kažemo dajte nam dokaz nekakav. Je li tako ili nije? Dajte nam nekakav dokaz, brate. A to što se spominje u knjigama, u knjigama se spominje svako ješta, svakakve nekakve stvari, da se čovjek ne može ni načuditi. Znači, to što postoji negdje u nekakvim čitavima, to uopšte nije... A to kaže ovdje šejih nama što se spomeni u nekakvim sa nekakvim, znači, ti nekakve predaje koje nemaju nikakvog lanca prenosilaca. I antalno ako imaju nešto u lancu prenosilaca fali po dva, tri ili više čovjeka, znači u prenosilacima ti, to se ne može prihvatati kao dokaz. Jedna od tih knjiga gdje se to spominje je historijska knjiga Historijat Mekke, znači zove se knjiga Historijat Mekke, to uopšte nije hadijska zbirka i nije knjiga koja se može uzeti za nekakvu šerijatsku podlogu i slično, nego jednostavno čovjek navodi historijat Mekke, pa između ostalog je i naveo da se i to spominje, znači kao spominje se, a ne da je to činjenica. A šta je sa slikama u kam, što su kaša su bile? Oni su, kad je poslednji sam došao, izbisani su. Izbisani su. Drugo kaže še, šeh nama ovde, ta šubha za, za Ismailov kabur. Kaže, čak, hajde, kažemo, nema veze. Postoji. Ali taj kabur se danas ne vidi. Za taj kabur se danas ne zna gdje je. Isto kao kad mi sad došli na neku livadu i klanjamo namaz, ne znamo, a to možda neko ukopa nekad umro. Kontaš to? Znači, opet i u tom slučaju ne može vam posluš kao dokaz da, da možete klanjati prema kabru koji je vidljiv. Jer cilj je da ti klanjaš prema nečemu, a da znaš da je to to i okrećeš se prema njemu. A ovdje ljudi ne znaju da je to, čak i da se to dogodilo, da je ukopano to u tom neizgrađenom dijelu kabe, to se više, to više danas nebitna činjenica, je to niko niti zna, niti prati, niti se to vidi. Kontate to. Ali kažemo, nije potvrđeno uopšte. Peta šubha. Preneseno je u dijelu El Istiab od Ibn Abdul Barra. Istiab je dijelo koji govori o biografijama ashaba. Da je ashab Ebu Džendel izgradio meščid na kaburu Ebu Basira. Ebu Basir, ko je bio Ebu Basir? Dati da je posle selam šeste iđeske godine potpisao primirje sa mušicima na Hudejbiji. I između ostalog u, u tačkama tog primirja bilo je da ako neko od mušrika prihvati islam i dođe poslaniku, poslanik ga mora vratiti i izručiti. A ako neko od muslimana vrati se mušicima, ne mora ga vratiti. Poslanik je pristao na to. Je bio jedan čovjek koji se zove Ebu Basir. Ebu Basir, čovjek je primio islam, došao u Medinu kod poslanika sa sedam traži zašto i onda su mušici došli da ga traže. Poslani se selem mu reče, mi nemamo drugog izbora nego da vratimo. I vratio ga. Izručio ga mušicima i rekao mu, možda će ti Allah dati neki izlaz. Kad je Ebu Basir bio na pola puta sa tim mušicima koji su ga vratili, on je njih savladao, zarobio ih i odmetno se. Znači, nije došao u Medinu. A Kad su mušici ponovo došli u Medinu, poslanik im je rekao, mi u ugovoru imamo ko dođe meni, a on nije došao meni. Znači, ne odgovaram za njega, nije u mojoj nadležnosti uopšte. I on se odmetno živio u pustinji i presretao je mušičke karavane. Tako da su nakon određenog vremena mušici sami došli poslaniku i zamolili ga da ga prihvati kod sebe da mogu karavane s mirom prolaziti. I tako da su, jer to je kasnije poslana skupina kad su ljudi čuli za ta izlaz, znači da ne moraju poslaniku ići Otišli su svi Ebu Basiru iz Mekije. I onda kad je to postala skupina, to oni su presetali te karavane i mušici su došli poslaniku tražiti od njega da ga prihvati sebi, da, da, da, da pokuša to riješiti, da više ne presreće karavane. E to je bio Ebu Basir. Kad je Ebu Basir umro, Ebu Džendel šta je uradio? Otišao je izgradio džamiju na njegovom kabru. Mešćinu. Pa da vidimo tu šubu šta je to, o čemu se radi. Kaže nam šejh ovdje, znači oni kažu da je to Ebu Džendel izgradio u vrijeme poslanikovog života. Kažu, kaže nam ovdje šejh, ta njihova šubha, ta njihov dokaz nije, nije dostojne da se spominje. I kaže da to nije da to nisu spomenuli neki novotari iz ovog vremena prenoseći je kao vjerodostojan hadis, ne bih to ni pošto ni spomenuo. Jer kaže, ne bih dozvolio sebi da napišem na listovima tako neku glupost. Znači, to kaže ko? A šehrba. Ali, pošto je spomenuta, znači, i neki uzme za dokaz od savremenika, kaže on, odgovaramo na tu šubhu sa dva aspekta. prvo ono što možete pretpostaviti nije potvrđena vjerodostojnost toga. Znači ne prihvatam uopšte da se, ta, da se to dogodilo. Kaže nam ovdje šejih ta, taj događaj, znači događaj, on spominje jednu bitku u kojoj je bio Ebu Basir, taj događaj je spomenuo Buhari, a nije spomenuto u Buharinom sahihu, taj dio koji govori o izgradnji te džamije, što ukazuje šta na slabost toga. U svakom slučaju, znači, nije, nije potvrđeno. Drugo, drugi aspekt, kaže nam šeh, čak da pretpostavimo da je u redu, da je potvrđeno ne može biti dokaz da se pogaze svi oni vjerodostojni hadisi koji govore o zabrani izgradnje džamija na tim zbog postupka ashaba, a mi znamo da postupak ashaba u osnovi nije šerijatski dokaz, naročito ako se kosi sa vjerodostojnim hadisima. Zar nije potvrđeno Znači, zar nije potvrđeno da je bilo ashaba da su praktikovali mutha do Omerovog vremena? Ne može biti to dokaz dozvole muta brak. Zašto? Zato što do nije doprla zabrana. Za nije potvrđeno da je recimo Abula ibn Abbas smatrao da postoji samo jedna vrsta kamate, a to je ono kad daš 100 mara, kad uzmiš 150. On je ovu drugu vrstu kamate, a to je ta razlika u, u, u isto tim e, kamatnim robama, razlika u njima kod njega nije bila problematična. Recimo daš kilu hurmi slabijih za, za, za pol kilo dobrih, može, ne smeta. Znači, kod njega to nije bilo spod. Zato, zašto? Zato što nije dopro do njega hadis. Ali kad je čuo, nakon toga se je povratio. to je postupci sahaba, ako nisu u skladu sa, sa hadisima i sa šarijatom, šta? Odbijaju se, nema tu nikakve dvojbe. Al kažemo, to i pod pretpostavkom da je tako, ali nije uopšte to što je potvrđeno rivajet koji je Ibn Abdulber spomenuo i to da se spominje. Ibn Abdulber je veliki alim i on to nije spomenuo kao da on to vjeruje u to da se dogodilo, nego kaže on spominje se čudna priča. Znači spominje se čudna priča pa je naveo šta se spominje. Znači nije on to rekao, to je tako bilo, nego spominje se. Šesta šubha, Šesta šubha, šubha kažu zabrana uzimanja kaburova za mešćide propisana je zbog bojazni smutnije kaburovima. Znači još kao tevhid nije bio duboko u srcima sahaba i poslanik sa seleme je želio da ukloni sve što bi eventualno moglo naštetiti tom tevhidu pa između ostalog zabranio šta i to. Ali, poznato je u fikhu da kada prestane razlog zabrane, prestaje i zabrana. Što bi značilo da razlog zabrane, a to je slab tevhid, bojazan za tevhid, prestao je kada je tevhid postao jasan, upotpunjen i duboko u srcima ljudi. Prema tome, kada je to postalo, danas to više nije važeći. Kad se tevhidu potpunio, postao jasan u srcima ashaba, razlog zabrane prestaje, prema tome prestaje šta i zabrana. Ova šubha sama po sebi je, kao što vidite, smiješna. Prvo, čak i da kažemo da, da je tevhid upotpunio sa srcima ashaba, šta je s nama? Mislim, šta s nama? Hajde, dobro, Asabi. Čak i po, po njegovom tom, po tom rezonu, znači, ti kažeš u redu, znači, kaburovi su zabranjeni zbog bojazni za tefid, dobro? A sahabi su potpuno tefid. A i smo mi potpuno svoj tefid. I kako znat kad je ko potpuno tefid? Zato šehr Albani kaže u odgovor na ovu šubhu, nije mi poznato da iko učen spomenuo ovu šubhu. Znači čak i oni koji dozvoljavaju to na kaburu mestor, oni spomenuli ovu šubhu. Kaže, jedino sam vidio autora knjige oživljavanje kaburova, napisao čovjek knjigu oživljavanje kaburova. Spomenuo je ovu šubhu. Dobro, mislim ovo da, da, da ne duljemo s ovim, on je ovdje njemu odgovorio odgovorio, znači, sa, sa mnogim tim, ali mislim da je ovo ta glupost jasna. Mhm. Dobro, mislim ovo odradili znači većinu ovog što, što je trebalo od iz knjige. Tako da zadržat ćemo se na ovom. Allahu alam.